Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Teror Hantu Sekop. Dikirimkan Cimatres Ali Abdullah, Rambon Tergayang, Kecamatan Soko Tuban. niki tak alami nalika taun 2010. Wektu iku aku kelas telu SMK cabang sing manggon ning Pontren desaku. Wektu iku wis ngancik wulan April. Ujian nasional wis kari ngitung dina. Kabeh persiapan wis dimantepno mulai teko bimbel sampe tekan istighosah. Pihak sekolah cabang umumake yen UNAS bakal digelar neng SMK Induk yaiku SMK sing manggon ing dalan Mastrip nomor loro Tuban Kota. Amerga sekolah cabang burung layak gelar UNAS. Dino Minggu esok bocah-bocah sing cacai patang puluh teluis diangkut nganggu truk karo dibaturi guru pembimbing loro. Jarak sekolah cabang marang sekolah induk ya butuh ke waktu sak jam setengah. Dadi kanggo nyiasati ben ora telat pihak sekolah mutu saking nginep ning sekolahan. Amarga bis jurusan Bojonegoro Tuban ya wis arang lan wektune ra kenek dipastekno. Jam 12 awan wis tekan gerbang sekolahan. Kesan pertama mlebu sekolahan Pancen Sintru akeh wit sing gedhe-gedhe ditambah bangunan sekolah model lawas. pancen iku dudu pertama mlebu sekolahan kono amarga setiap Sabtu ya jadwal praktek ning kene sakwise perkenalan karo kepala sekolah akhirnya bocah-bocah digiring menyang ruangan panggonan nginep sore iku sakwise mangan mbok nah penunggu kantin pesen yen ana wewujutan utawa swara-swara rasah digatek malam pertama nginep ya ora ana apa-apa Nanging esok jam setengah papat konco kusing jenenge Haryono ngereng-gereng karo nangis. Alhamdulillah pakman guru pembimbing iso nambani. Kondoni Haryono dewe mau bengi arep pipis neng WC tapi rawani akhirnya pipis neng sorwit ngurini ruangan. Konco-konco podo melongo mergo podo ngerti yen nongi sorwit iku ono kuburan sing ujuri ngetan ngulon. suhuk banget mungkin dahi arep udan. Aku lan konco kusing cacai telu pindah panggonan neng musola. Jam songo udane deres banget. Kira-kira jam sulas konco kusing jeneng abidin sambat yen keluwen. Akhirnya aku lan abidin melompat pagar golek mangan alhamdulillah. Neng arep rumah sakit umum ije enek sing buka. Sawise balik aku karo Abidin keprungu suara musik klasik akhir tak cedaki batinku. Sapa bungkin kok main musik? Ternyata sumber suara mau tekan ruangan musik. Tak anguk tekan cendilo koco onok pawongan rambuti pirang karo gawi gaun putih wajah ayu koyok noni jaman londo. Akhirnya noni mau melingak karo mesem. Ora suwe lampu ruangan mati. Aku banjur kaget amarga krungu wong guyu cekikian. Masya Allah, ono wujudan noni mau nyangking kalau karo klambine jibrat getih. Oh. Nabi abidin melayu sak banter-banter Esok aku cerita karumbok nah ngenani kedadian mau bengi Dewi cerita yang bian sekolah iki bekas tinggalani rumah dinas menirondo Lan Noni iku anake sing dadi korban kebiadaban Jepang diperkosalan dibunuh. Akhire malam kemis malam terakhir nginep ning sekolahan. Mari isak kanca-kanca wis padha metu ana sing budal ning alun-alun, ana sing ning pantai Bum, ana sing ana ing Klenteng. Aku ra melu metu. Jam 8 aku mlaku dhewe ning lapangan basket. Aku krungu ana benda ceblok. Tak plengaki ana cewek nggawa buku sing ceblok. akhirnya tak iwangi. Akhirnya tak takoni ngakuni jenengi Rina kelas rolas akutan tansi sing lagi ngarap tugas. Amergo rabar tugasi malam iki bakal ra intuk melu ujian kejuruan. Akhirnya dewi nawari aku melu neng perpus akhirnya aku manut. Cewek supelan ceria dewi cerita yenwis intuk tawaran mergawi neng semen lan intuk biasiswa. Rina pamit arep neng toilet. banjur ana Pak Satpam lewat dheweke takon. "Mas, pe opo ning kene?" "Daturi kanca kowe, Pak." "Lah ndi kancane?" "Nang toilet, Pak." "Toilet iku rusak, eh, Mas." "Lah, mau mlebu kono, eh, Pak." Banjur aku karo Pak Satpam ngecek jebule ora ana apa-apa. Pak Satpam takon maneh. "Jenenge kancane sampean sapa, Mas?" Rina Anggraini, Pak. Pak Satpam banjur melotot karo delek-delek terus nyeret aku menyang mading sekolah. Aku banjur didudono artikel. Pak Satpam ngomong, Iku mas, foto cewek sing bok petui. Iya, Pak. Iku woco, mas. Aku delek-delek ora percaya amargoning artikel iku Rina Anggraini korban tabrak lari seminggu yang lalu. Iki cerita soko aku Ali Abdullah Jimatres Prambon Tergayang, Kecamatan Sokotuban. Salam misteri, salam Jimatres. Au.